алайкум ассалом варахматуллоҳи вабаракату боракаллоҳу фикум бародарам саломати сарбалан бошед алло нигаҳатон будора бале бародарам ва дар ҳолати гапзадан агар бо дастҳошон хечона сабук бикунанд агар пас ин истимно аст ҳаром аст бародарам аслан занаш аст ҷоиз аст гап задан аммо бо дастшон чӣ кардан ҳаром аст бародарам якум масала ва масъалаи дуюм ки ҳамин гап заданшон ҷоиз ҳаст ё нест тибқи шариат ҷоиз ҳаст аммо як чизи дигара дар шариат як қоидае дорем мо қоидаи садду зариаш мегӯянд садду зариа читаре ки дар тоҷикӣ худмо мегӯяд ки илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ яъне ки пеш аз оне ки ягон воқеа шавад пеш аз вуқӯъ шудани воқеа илоҷша пайдо бикун пас анамин тавр ин аслан аз шариат гирифтагиаст дар шариат амин қоидае ҳаст садду зариа و این صد و ذریعه در صحبت اینها چی فایده دارد فایدهش این است که زن وقتی که شهوتش بلند که شد دیگر خودش رو اداره کرده نمیتواند مگر کم زن هایی هستند غالبا اداره کرده نمیتواند و مفسده که در پسش شاید با سبب شهوت بلند شدن زن یعنی که مرد خودش را شاید سبو کرده بود تواند و زن نتواند و مفسده ای که بعدش میآید بسیار مفسده بزرگ و کلانه می شود که نعوذ بالله شاید به زنا و به چیز دست بزند که شوهرش بالخصوص در حالت در دور است از وطن دور هست و از بری همسرش دور هست ماهای رفته نمیتونه یا سالها رفته نمیتونه برای همین خاطر همین صد ذریعه را انجام بتین خوب است که قطع همسراشان بچه که در غریبی هستند ҳамроҳи ҳамсарошон суханони шаҳватомез ва суханони таҳриккунандаи шаҳват надиҳанд сухан накунанд ва ҳамсарашонро шаҳваташонро баланд накунад то ин ки наузанбилло аллоҳ субҳана ватаоло ҳифз кунад модарҳоу хоҳарҳоро ки ба ягон кори зиште ба ягон зинову ба ягон кори номаъқуле боз даст назананд барои ҳамин хотир бародароне ки дар россия ҳастанд барошон барасонед ки ҳамроҳи ҳамсаротон фақат ҳолпурсӣ кунед ва аз ҳолу аҳволашон ҳар рӯзе пурсон шавед ва аз ҳолу аҳволашон бохабар бошед аммо бо телефон ки дур ҳастед суҳбатҳои шаҳвонӣ суҳбатҳои ҳаракатдиҳандаи шаҳват суҳбатҳои баландкунандаи шаҳват бо ҳамсаротон накунед ки аллоҳ субҳонаҳу ватаоло ҳифзатон бикунад боз ягон мушкилие در زندگی زندگیتون پیدا نشود و همین قایده را همچنین رعایه بکنند که صد و ذریعه پیش از اونه که زینا می شود پیش از اونه که زن به یک نامحقول چنگ زند باید علاجش رو بیاییم علاجش همین است که قدیم همسراشون هایی که درسی هستند صحبت های شهوانی نکنند صحبت های با شهوت نکنند و صحبت های تحریک کننده شهوت بلند کننده شهوت با همسراشون نکنند برادرم саломату сарбаланд бошед ва боракалло фикум алло субҳана таоло бародароне ки дар россия ҳастанд алло ҳифзашон бикунад алло субҳана таоло сабрашон битиҳад алло субҳана таоло ризқи ҳалолу фароғ барошон насиб бигардонад алло бо дасти пуру бо кисаҳои пур аз доллару сомонӣ ба тоҷикистон бебарашону ва зиндагӣ зери қуръону суннат зери қавонини шаръира алло барои якоякӣ ҷавонони тоҷики мову шумову ғайр аз тоҷик дигар мусалмонҳо насиб бигардонад омин ва ҳамчунин аллоҳ субҳана таоло хоҳарҳое ки аз бари шавҳарошон дур ҳастанд ва шавҳарошон дар муҳоҷирати корӣ ҳастанд аллоҳ барои онҳо ҳам сабри ҷамил ато бифармояд ва аллоҳ субҳанаҳу ватаоло эмонҳои комил барошон бидиҳад то ин ки дар ин амонате ки аллоҳ таборакаватаоло додааст барои он зан амонати шавҳараш ки ин амонатро хиёнат накунаду ва хиёнате дар байнашон пайдо нашавад ва ба вуқӯъ напайвандад боракалло фикум ва омин ва ҷазакумуллоҳу хайран ва салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ